ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Wala sweldo. Tsaka nakita ng trabaho na may sweldo. Kalokohan mo rin eh nag-graduate ako, di ba? Nangangailangan. Hindi na uso yung nangangailangan yan. Hey, Jopet! Oo. Oh. Hoy! Anong setup to? Setup? Di mo ba alam kung ano setup to? Ito yung bagong ano ngayon sa YouTube, yung craze. Crazed? Yeah, craze. W- With ED? Craze, tapos may Y sa dulo. Crazy. Crazy. Crazy. Ano yung gagawin? At, na, dito siya, mm. sa Totoo JT natin. Paikutin mo. Ay, ang pangalan mo? Um, Hello po. Sam po, Sam. Steve Sam? Ah, Ginugulo mo pa. Ikot. Ay, Steve Sam. Apelido niya Pedro. Sam Pedro. <laughs> Paikutin mo, tapos Pipitikin niya yan. Ah, ako magpapaikot? Oo. Tapos pipitikin niya yung dulo. Mm, mm. Okay. Wala, napag-utusan na ako. So, paano siya paikutin? Hawakan mo yung ah, kaliwang sige, yan. instruct mo siya. Ready? Kaliwang. Ikot! Ikot. Okay. One. Ilan? Two, 83 lang. mabilis. Hindi, hindi. 3. 1, One, two, 2, 3! Three! Go! Okay, go! Nick! Ang galing. Ang ah. galing, ah. Ang galing, ah. Parang halatang hindi naghihilo-hiluan ha. Ah. <laughs> Wala naman eh. Akala ko ba ano? Akala ko ba ano? Pwede artista yun. Pwede artista yun. Pagkatapos ang trick, gumaganong pa eh, no? Ah. Halika na! Halika na! Halika na! Ganyan nag-workshop yun. artista yung dating, ha? Ah. Nasaan na yun? Hindi man lang ako tinulungan. Hindi alat ang umaarte, ha? Ah. Ay, sumusuka! Sumusuka! Hindi naman Marte, no? Sumusuka, oh. Ang galing ni Marte, ah. Hindi alam. Hindi alam. May nahihilo ba na Hindi agad yan? kung naghihilo-hilo. Para, hindi ko alam kung zombie o... Pero magaling, ah. Yung workshop yun. Okay oh, pa? Intermittent tata yung workshop. Intermittent workshop. Eh. Game! Hi! natawa ko. Ready ka na ba? Oo. Okay! Ba, pwede mo bang sagutin ng kanta? Pwede, ba't ah, hindi? Ah, sige, sagutin mo ng kanta. Sana susunod, meron na tayong ano, yung natural na gitara. Gitara, oo. Okay, sabi ni Cielo Santo, bakit tinawag na adobong mani ang lutong mani kahit wala naman itong suka at toyo? Paano ba kayo, Jobert, nakain yung mani? Ano bang history ng mani? Ayan, yung ito kasi. Noong unang panahon, ang mani ay kinakain lang hilaw lang yan. Magkabunot, <laughs> kain. Galing sa lupa. Galing sa lupa, kain na Ang agad. sarap masustansya yun. Alam mo yung mani na may lupa, masustansya yun. Ang mani na may lupa. Nagalik yung kabubunot mo lang, Oo. tapos pinapagpag ng ganon. Oo. Kinakain na yun, may lupa pa. Ah, ganun ang tamang pagkain ng mani. Bunot, huga sa poso, palo ng koti sa t-shirt ng kasama mo, tapos, kagat. Kain. Tapos, Tapon, kain ng maraming asin. Ganun na dati. Tapos talon ng talon, uminom ng ubo mantika. Yun na, adobong Luluto Manila. na yan sa loob ng tiyan mo. Paano ba magluto ng adobong mani? Ayan, magkakaroon naman tayo ng cooking Hey, show. tatato. Cooking show naman tayo ngayon. Ang pagluto ng adobong mani. ha? isang galong mantika. Isang galong mantika. Mhm. Tapos pitong kilong bawang. Pagkulo ng mantika, buhos mo yung wala nang hiwa-hiwa yun. Kasama na pati, Balat? pati ugat, balat. Hmm. Tapos, Talaga? pagkulo, oh. buhusan mo ng kalating sakong asin. Ang alat naman nun. Hindi. Ang alat nun. <laughs> Tapos, yung mani na may lupa, pagkabunot mo, prito mo. Hindi mo binabalatan. Hmm. Tapos, mag, maghintay ka ng 5 minutes, iangat mo yon ipalo mo, nalaglag yung mga mani. Salain mo, yun na yun. Ganun ang pagluto ng adobong Ang mani. pinakamasarap na mani, yun. Yun. Ang mani ay tinatawag, bakit tinatawag na adobong mani ang mani ng baba- na wala namang suka at toyo? Hindi naman lahat ng adobo nilalagyan ng suka at toyo. eh. Tama. Meron nga, buhangin lang, tsaka asin eh. Meron ba noon? Saan nagluluto ng ganun? Ay nako, hindi, ay, hindi ako nagbibiro ah. Ang mani, di ba, niluluto yun sa buhangin? Yung maning kalbo? O sino nakakita ng ganon? Maning kalbo, ano yun? Tawag dito, kastanyas. Pwede rin sa mani yun. Ah, yung kastanyas, tanggalan mo ng laman. Kalbo yun. Kastanyas na kalbo. <laughs> Next question na nga. <laughs> okay, next question. Sabi ni Robil Jovan Abastas. Anong movie ang pinakaunang pinalabas sa sine? Yan. Trivia po tayo mga kaibigan. Ang movie! ang movie! Ang Hindi, sige movie. nga, ah, ang ano daw? Ang unang movie na pinalabas sa sinihan, Ano ba yan? Action? Thriller? Drama? ah, ang unang pelikula, teka lang nga, eh, alahanin ko, to- pinakamahirap to eh. Oo. May ABBC. Ito, ano? ah, BC. BC. 1 BC. Ano yung 1BC? Before the cinema. Ayan, before the cinema. Sige, anong pangalan? Ah, ano to, ah, Shota ako si Adan. <laughs> Shota ako si Adan. Shota ako si Adan. Bakit? So, pina... Starring! Ayan, eh, starring! Starring Adan. Adan! Oh. Dalawa lang silang tao nun eh. Directed by Eva. <laughs> Dalawa lang Dalawa lang. Oh, sino una yan eh? Oh, sino una? The Snake. Si AD! Yung ano, The- starring Adan. Starring Adan, directed by Eva. A.D. Snake. May, <laughs> tatlo lang sila. Tatlo. Anong kwento? Medyo Ang kwento nun, mm. ah, tungkol sa masanas. Ah, tungkol sa Kung paano maaayawan, kung paano mo i- gugustuhin. Yun lang. Ah, sino Out- nanood? Sino nanood niyan? Sila rin tatlo. <laughs> Sino bang manonood? Tatlo lang sila. Gano'ng kahaba yung pelikula kayo, Jobber? Five seconds. Five seconds lang. Five seconds lang? Okay may, may award sila na kuhan, Apple Award. Ano, Apple Award? Sino nag-award? Ha? Sino nag-award sa kanila? Si Abraham. Ah, na si Abraham doon. Bumababa, galing langit. Ano sabi niya sa tungkol sa pelikula? Good. <laughs> Magkatanong ang puso na nga tayo. Okay, katanungan puso. Sabi ni Kenji, Koroku. Ah, ne pa? Koroku. Koroku. Anong gagawin mo kung mayroong may gusto sa'yo kaso may mahal pa rin? Ay, anong gagawin mo kung ma- mayroong may gusto sa'yo kaso mahal mo pa rin ang ex mo? Paganon! Paganon! Pag ganun. Aha! Ah, sige. Anong gagawin mo kung mayroon kung mayroon may gusto sa iyo kaso mahal mo pa rin. ang ano? ex Ano? mo. gagawin mo kung merong may gusto sa iyo tapos mahal mo pa rin yung ex mo? Hmm. Ibig sabihin noon, hindi mo papansin niya kasi mahal mo pa yung ex mo. Ah. Di ba? Minsan kasi eh, ganun, maghihiwalay kayo, kulop lang yun. Tapos may magpaparamdam sa iyo, hindi mo naman iniintindi yun eh, kasi ang langal laban ng isip mo, siya pa rin. Tama. Di ba? Tama. Dahil nga, At huwag kang iibig pag ah, meron pang laman yung puso. hindi kay iibig. Meron nga tayo sabi nga ni John Lloyd sa pelikulang, ano? Pelikula. One more chance. Oh. Meron tayong three-month rule. Yan. Antayin hmm, diba? mo muna yung 3 month rule. Antayin mo muna yung 3 month, tapos gumawa ka ng rule. Yan. Ayun na, malaman maliwanag na maliwanag, mga kaibigan. Diba, sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood, ayan. What? Pagkatapos After ng three months, three gumawa ka ng sarili mong rule. Okay, pumunta na tayo sa ating Britney Spears. Lodi ko po kayo, pa-shout out ang pa and pa-happy birthday din din po. Salamat, Hermie Flor Ay, si Flor de Ano ka ba? Matagal na yung... Na... Tagal ng artista niyan, ha? Si Ay, Flor de Ito pa. Kuya, Kuya Jomar, pa-shout out po sa Delgado and Leporada family. Sobrang saya niyo po panoorin. Sabi ni Kane, Leporada. Leporada, Leporada. Sarap ilagay sa ano yan. Kuya halo-halo. Jovic, pag-greet naman po sa Gonzales family at pahamutang family. <laughs> Thanks. yay, yay, girls. Aberde Gonzalez. Pahamutan. Pahamutan. Family. At syempre kay Jobert, how they can ask the question to us. I-like ang Facebook page ng Cinema Tapos makakita sa ng post tulad nito. At sa post niya, i-comment nila ang kanilang mga tanong at sasagutin namin katulad ng sinasagot namin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Cinema. Tandaan ninyo, lahat ng tanong ninyo kayang kayang sagutin yan dahil... Sagot kan ni Kuya Jobert. Pwede, pwede, pwede, Ang tanong! Ang tanong! Na walang bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.